Նոր աշխատատեղերի բացումը իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում է։ Հանրապետությունում շարունակում է հացահատիկայիների βέρքահավաքը։ Առաջին երամսյակն Արցախի տնտեսության համար ծանր էր։ Նոր ուսումնականում Մարտակերտի շրջանի դպրոցներն ավելի շատ առաջին դասարանցիներ կհաճախեն։ Ադրբեջանի կառավարությունը բողոքի հայտնել բրիտանական կողմին։ Տիգրանակերտում վերսկսվել են հնագիտական պեղումները։ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի նախագիծ է ներկայացվել Բելգիայի խորհրդարան հայտնաբերվել են հայոց ցեղասպանությունից փրկվածների մասին բացառիկ տեսանյութեր։ Հուլիսի 2-ը մարզական լրագրողի միջազգային օրն է։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 2-ին այցելել է Ստեփանակերտի նախկին Ղարմետաքս կոմբինատի տարածքում գործող արտադրամասեր եւ ծանոթացել դրանց աշխատանքներին։ Երկրի ղեկավարը հանդիպել է աշխատակիցների հետ եւ ընդգծել, որ նոր աշխատատեղերի բացումը եւ արդյունաբերության տարբեր ճյուղերի զարգացումն այսուհետ էլ կլինեն իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում։ Բակո Սահակյանը նաեւ նշել է, որ նախատեսվում է իրականացնել մի շարք նոր ծրագրեր։ 2015 թվականի հունիսի 30-ին գումարված Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի արտահերտ նիստում падգամավորների հավանության արժանացած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կառուցվածքի մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ զանգվածային լրատվամիջոցներում շրջանառվող ոչ ճիշտ լուրերը, մասնավորապես Փոխվարչապետի ինստիտուտի բացակայության վերաբերյալ բարձաբանելու համար Արցախի կառավարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժինը տեղեկացնում է, որ падգամավորների քննարկմանը դրված օրինագծում ներկայացված էր նախարարությունների եւ կառավարության առընթեր մարմինների նոր կառուցվածքը։ Իսկ Արցախի հանրապետության համանadrության 99-րդ հոդվածի 3-րդ կետն ամրագրում է կառավարության կազմը բաղկացած վարչապետից, փոխվարչապետից եւ նախարարներից։ Այսինքն Արցախի հանրապետության փոխվարչապետի, ինչպես եւ վարչապետի պաշտոնները ընդգրկված են կառավարության կազմում որպես առանձին ինստիտուտներ, այլ ոչ թե կառուցվածքում։ Հետևաբար փոխվարչապետի ինստիտուտը շարունակելու է գործել ԼՂ կառավարության կազմում, ինչպես ամրագրված է ԼՂՀ համանadrության մեջ։ Thank you Հանրապետությունում շարունակում է հացահատիկայիների բերքահավաքը, պատմում է Վանիկ Նովիկովը։ Ինչպես տեղեկացրեց Արցախի գյուղատնտեսության նախարարության բուսաբուծության եւ բույսերի պաշտպանության բաժնի պետ Վիլեն Ավետիսյանը, այսօրվա դրությամբ հնձվել է այս տարվա բերքի տակ կատարված հացահատիկայիների, ծորենի, գարու եւ հաճարի ցանկատարածությունների կեսից ավելին։ Արդյունքում թե համախառն, թե միջին բերքատվությունը գերազանցել է նախորդ տարվա ցուցանիշները։ Օպերատիվ տվյալների համաձայն հուլիսի 2-ի դրությամբ 49515 հեկտար բերքահավաքի ենթակա տարածքից հնձվել է արդեն 30245 հեկտար, համախառը բերք կազմել է 83096 տոննա։ Միջին բերքատվությունը 27.5 ցենտներ հեկտարից նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածից 9.5 ցենտներ հեկտարի դիմաց։ Ընդհանուր հանձվել է 13475 հեկտար ծորեն, 16347 հեկտար գարի, 423 հեկտար հաճար։ Ծորենի համախառը բերք կազմել է 39848 տոննա 29.6 ցենտներ հեկտարից, միջին բերքատվությամբ նախորդ տարվա 11 ցենտներ հեկտարի դիմաց Գարու համախառաբերքը կազմել է 42072 տոննա, միջին բերքատվությունը 1 հեկտարից 25.7 ցենտներ, նախորդ տարվա 8 ցենտների դիմաց եւ հաճարի համախառաբերքը կազմել է 1177 տոննա, 27.8 ցենտներ հեկտարից միջին բերքատվությամբ հաճարը այս պայմանությամբ հանձնվում է միայն Քաշաթաղի շրջանում մնացած շրջաններում դեռ չեն սկսել հաճարի բերքը հավաքել Ընդհանուր առմամբ հանրապետության հարթավայրային գոտիների ցանկատարածքներում հացահատիկայինների հնձի աշխատանքները մոտեցել են եզրագծին։ Երրորդընթացքի մեջ է հացահատիկային մշակաբույսերի հունձը նախալեռնային գոտիներում։ Ընդհանուր առմամբ արդեն կեսից ավելին հավաքվել է, հիմնականում հարթավայրային գոտում արդեն իսկ ավարտվում է բերքահավաքը, բարձրանում են դեպի նախալեռնային տարածքներ։ Ոլորտի պատասխանատուի խոսքով վերջին 11 տարիների ընթացքում հացահատիկայինների բերքատվության այս տարվա բարձր ցուցանիշներն աննախադեպ են։ Սա աննախադեպ բերքատվություն է։ Նախորդ տարիների համեմատ իհարկե շատ լավ է, բայց ընդհանուրը բավարար է։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ընթացիկ տարվա առաջին երամսյակն Արցախի տնտեսության համար ծանր ժամանակահատված էր։ Այս մասին Բելլա Լալայանի անդրադարձը։ Սպարտակ Թևոսյանը Արցախի գլխավոր ֆինանսիստի պաշտոնում է 1992 թվականից, այսինքն երկրի բյուջեն Թևոսյանը ղեկավարել է եւ պատերազմի տարիներին եւ դրանից հետո հազիվ ոտքի կանգնող պատերազմից հյուծված ու սնանկացած Արցախում, սակայն իր 23 տարվա պաշտոնավարման ընթացքում 2015-ի առաջին երամսյակը ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարարը համարում է ամենածանր ժամանակահատվածը։ Մենու ժամանակ Սպարտակ Թևոսյանը հույս է հայտնում, որ առաջիկա ամիսներին ապրիլին իրավիճակը լիովին կշտկվի։ Ասեմ, որ ամբողջ աշխատանքային տարիների ընթացքում ամենադժվար առաջին երամսյակը եղել է այս տարվա։ Հույս ունենք, որ կշտկվի եւ մեր կանխատեսումներով 900 արդյունքներով արդեն ընդհանուրապես ամբողջ բյուջեի գործընթացը շտկել։ Հիշեցնենք, որ վերջին տարիներին առաջին անգամ 2015-ի առաջին ամիսներին խախտվեցին աշխատավարձերի, թոշակների, նպաստների վճարման ժամկետները։ Հունվարից կուտակված պարտքերը քաղաքացիների նկատմամբ պետությունը մարեց միայն ապրիլին։ Այս պարագային աշխատավարձերը ամբողջությամբ ապահովել են թոշակները, նպաստները եւ այն բոլոր առանձնահերթ ծախսերը, որոնք դասվում է առանձնահերթության, ամբողջությամբ իրականացրել ենք։ Բելլալալայան այսօր Մարտակերտի շրջանի դպրոցներն այս տարի թողարկել են 170 12-րդ դասարանցիներ, 199-րդցիներ, իսկ առաջին դասարանցիների թիվը կկազմի 360, ինչը նախորդ տարվա համեմատ 1 տասնյակով ավելի է։ Վարսիկ Հարությունյանի անդրադարձը Մարտակերտի շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության բաժնի վարիչ Ժասմեն Դավթյանը մեզ հետ զրույցում անդրադառնալով քննական շրջանին նշեց, որ արդյունքներն ընդհանուր առմամբ գոհացուցիչ են։ Իսկ ինչ վերաբերում է կրթական ոլորտում քննական նոր համակարգին, Տիգին Դավթյանը նշեց. Կրկնակի քննական շրջան է ապրում երեխան, սովետական իշխանության տարիներին այսօր այդ խնդիրը բավական պարզեցված է, թեկուզ միասնական քննությունները ինչ որ տեղ այդ կենտրոնացվածությունը երեխաների մոտ կարող է որոշակիորեն ստրեսային իրավիճակները ավելի մեծացնել, քան սեփական դպրոցում։ Կարծիք կա, որ այսօրվա շրջանավարտը ունի այն հնարավորությունը, ինչ որ սովետական իշխանության տարիներին էր։ Այս կարծիքին Մարտակերտի շրջվարչակազմի աշխատակազմի կրթության բաժնի վարիչն հետևյալ պարզաբանումն է տալիս ըստիս այն ժամանակ ոչ բոլորն էին որ հանդվնվում մասնավորապես մի դասարան որտեղ ես եմ սովորել 25 աշակերտից 5 հոգի բարձրագույն ուսումնական հաստատություն հայտ ներկայացրել եւ ընդունվել այսօր այս տենդենսը արդեն կարգավորվում է այն առումով որ միջի մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ կան ինչպես Շուշիում Ստեփանակերտում շատ հաճելի կներ որ նաեւ շրջենտրոններում լինեին Ժասմեն Դավթյանը գոհնակությամբ է խոսում վաղվա սերնդի մասին Վերջին ժամանակաշրջանում կա տենդենս արդեն Հայաստանի բուհեր ընդունվելու հակում կա, որը բավական դրական գործընթաց է։ Շատ խելացի երեխաներ ունենք գերգրականությանը մոտ, առաջկայում էլ ամենայն հավանականությամբ նրանց թիվը չի պակասի։ Սերունդ աճում է։ Առիթը բաց չթողեցինք եւ հետաքրքրվեցինք նաեւ Մարտակերտի շրջանի կրթօջախների հիմնահարցերից հիմնական խնդիրը այսօր ցավոք դեռևս շենքային պայմաններն են, որ ոչ բոլոր դպրոցներում են գտնվում իրենց բարձրության վրա։ Ունենք դպրոցներ, որոնք հիմքից կառուցման ենթակա են։ Աշակերտների քանակի աճի պատճառով դպրոցը չի բավարարում շենքային պայմաններով։ Շասմեն Դավթյանը շնորհակալություն է հայտնում այն բարերարներին, ովքեր աջակցում են կրթօջախներին բարերարներ ունենք վաղոհասուն, ովքեր եւ դպրոցին են աջակցում եւ համայնքին են աջակցում։ Բարերար ունենք Մարաղայում, ովքեր էլի դպրոցական շենքի հիմնանորոգման խնդիրն են լուծել։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Ինչպես գրում է Արցախ պրեսը, Ադրբեջանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Իրֆան Սիդիգը հուլիսի 1-ին հրավիրվել է Ադրբեջանի արտգործնախարարություն, որտեղ փոխարտգործնախարար Խալաֆ Խալաֆովն ադրբեջանական կառավարության անունից նրան բողոքի նամակ է հանձնել, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի Մեծ Բրիտանիա հրավիրվելու առընչությամբ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանը պաշտոնապես հրավիրվել է մասնակցել Թագավորական միջազգային հարաբերությունների ինստիտուտում 2015 թվականի հուլիսի 8-ին անցկացվելիք միջոցառմանը։ Բելգիայի խորհրդանի ստորին պալատում ներկայացված անդիմադիր սոցիալիստական խմբակցությունը հուլիսի 2-ին հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի նախագիծ է ներկայացրել։ Նախագծի հեղինակներն այս բանաձևով Բելգիայի սոցիալիստական կուսակցության եւ վերջինիս բոլոր падգամավորների անունից մտադիր են իրենց հստակ դիրքորոշումն արտահայտել հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, դրանովից նպաստել հայ եւ թուրք ժողովրդների հաշտեցմանը։ Բանաձևի նախագծով ներկայացուցիչների պալատը 1915-1917 թվականներին տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունները, որոնց համար պատասխանատու է երիտ թուրքական կառավարությունը, պետք է որակվեն որպես ցեղասպանություն։ Սակայն նշվում է նաև, որ խորհրդանի կողմից նման ճանաչումը իրավական հետևանքների հարցը չի շոշափում։ Բանաձևի ընդունումը քաղաքական հանդիսավոր քայլ կլինի, որով ճանաչվում է հայերի կոտորածների իրենց բնույթով եւ առանձնահատկություններով համապատասխանությունը 1948 թվականի ցեղասպանության հանցագործության մասին կոնվենցիայի դրույթներին, ասված է նախագծում։ Միաժամանակ կոչ է արվում ազգային եւ միջազգային դատական ատյաններին իրենց դիրքորոշումն ընդունելու հարցի վերաբերյալ։ Բանաձևի նախագիծը ստորագրվել է խմբակցության 4 падգամավորի, այդ թվում ազգությամբ թուրք падգամավոր Օզլեմ Օզենի կողմից։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի գրադարանում հայտնաբերվել են հայոց ցեղասպանությունից փրկված հայերի բացառիկ տեսանյութեր, որոնց վրա պատկերված է թե ինչպես են հայ փախստականներն ու որբ երեխաները տեղափոխվում այնուհետև նավակներով հեռանում Թուրքիայից։ Տեսանյութերը բացառիկ են, քանի որ նախկինում համարվում էր, Գործեղասպանության տարիներին եղերնից փախոստի դիմաց հայերը պատկերված են եղել միայն լուսանկարներում։ Այսպիսով կոնգրեսի գրադարանում հայտնաբերված տեսանյութերը հայերին ցեղասպանության տարիներին պատկերող առաջին հայտնի տեսագրություններն են։ Տեսանյութերը հաստատվել եւ վերականգնվել են մասնագետների կողմից եւ այսօր ցուցադրվելու են Իտալիայում այս օրերին անցնող վերականգնված կինո Բոլոնիայի 29-րդ կինոփառատոնի ժամանակ Հայաստան մարտահրավերության բնորան ընդհանուր վերնագրով։ Փառատոնի պատասխանատու Մերիան Լվինսկին, որի օգնությամբ բացահայտվել են այդ բացառիկ տեսանյութերը, պատմում է, որ տեսանյութերը նկարահանվել են 1923 թվականին Թուրքիայի տարածքում։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի Տիգրանակերտ քաղաքում արդեն սկսվել են հնագիտական պեղումները։ Ամեն տարվա նման դրանք իրականացվելու են 3 հիմնական պեղահատվածում՝ ամրացված թաղամասում, անտիկ առաջին եւ կենտրոնական թաղամասերում։ Կենտրոնական թաղամասում պեղված երկրորդ եկեղեցու արևմուտքում գտնվող վաղ քրիստոնեական տապանաբակում մեծ սարկոֆագներ կան։ Սարկոֆագներից մեկն ընդհանրապես չի բացվել։ Մարսելից կժամանի մարտաբան Պոլ Բեյլին, ում հետ կբացենք դամբարանը ոսկրաբանական նյութ ուսումնասիրելու համար։ Ենթադրում ենք, որ այդ շարունակության վրա արևմտյան հրապարակում կարող են այլ կառույցներ եւս լինել։ Հայտնել է պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի Արցախի հնագիտական արշավախմբի ղեկավար Համլետ Պետրոսյանը։ Արցախի պատմական քաղաքում պեղումները կտևեն 40 օր, մեկնարկելով հուլիսի 1-ից եւ շարունակվելով մինչեւ օգոստոսի 10-ից 12-ը։ Երևանյան ոսկե ծիրան միջազգային 12-րդ կինոփառատոնը յուրահատուկ անակնկալ է պատրաստել կինոսերների համար։ Փառատոնի շրջանակում Հայաստան կժամանեն դերասաններ Օրնելա Մուտին, Պատրիկ Շենեն եւ Նաստասիա Կինսկին։ Այս մասին հուլիսի 2-ին տեղեկացրեց Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի հիմնադիր տնօրեն Հարություն Խաչատրյանը։ Հայաստան են գալիս այնպիսի հրաշալի արտիստներ, ինչպիսին Քրիստոֆ Զանուսին, Ռոման Բալայանը, Ռոբեր Գեդիկյանը, Ռոբ Նիլսոնը։ Հայաստան է գալիս նաև ֆրանսիացի դերասան Պատրիկ Շենեն, ով բազմաթիվ ֆիլմերում է նկարահանվել։ Իսկ իտալացի դերասանուհի Օրնելամուտին այստեղ համաշխարհային կինոյում վաստակի համար մրցանակ է ստանալու։ Հանճարեղ մի դերասանուել է գալու Նաստասիա Կինսկին, նշեց Հարություն Խաչատրյանը։ Ոսկե Ծիրանի շրջանակում տեղի կունենա Մուտիի Սվանիսերը կինոնկարի Երևանյան պրեմիերան։ Կցուցադրվեն նաև Նաստասիա Կինսկիի Թես, Փարիզ, Թեքսաս, Մարիա Սիրեցյալները ֆիլմերը։ Փառատոնի շրջանակում տեղի կունենա նաև Պատրիկ Շենենի մասնակցությամբ Ես սիրվելու համար չեմ այստեղ ֆիլմի պրեմիերան։ Հուլիսի 2-ը մարզական լրագրողի միջազգային օրն է, որը նշում է իր 18-ամյակը։ Այդ ամսաթիվը պատահական չի ընտրված։ 1924 թվականի հուլիսի 2-ին է Ֆրանսիայում ստեղծվել մարզական մամուլի միջազգային ասոցիացիան։ Այժմ այդ կազմակերպությանը անդամակցում է մարզական լրագրողների ազգային 155 միություն։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հարաբեցյան տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն, առավելապես առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 17-ից 22, ցերեկը 30-ից 35 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։